بسم الله الرحمن الرحيم ولنا ما روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرفت له غرفة فأكلها فجاء المؤذن فقلت الوضوء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل علق الحكم بكل ما يخرج أو بمطلق الخارج من غير اعتبار المخرج إلا أن خروج الطاهر ليس بمراد فبقي خروج النجس مرادا وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاء أو رعف أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم والحديث حجة على الشافعي في فصلين في وجوب الوضوء بخروج النجس من غير السبيلين وفي جواز البناء عند سبق الحدث في الصلاة Xo'p. o'qiyotganimiz mavzu fasl e, tahoratni sindiradigan narsalar betahoratlik xususida edi. mazhabimiz ulamolari tahorat sinishligini o'sha e, tirik insondan bir najosat chiqsa, xoh u odatda najosat chiqadigan ikki yo'ldan bo'lsin, e, yo boshqa yerdan qonmi, yeringmi najosat chiqadigan bo'lsa, yo qaymi e, mana shunda tahorati sinadi deganlar. Imom Shofiy, Imom Malik rahimahulloh bo'lsa bular faqat odatdagi joydan najosat chiqishligi tahorat sindiradi. Masalan, qon bir yer qonab ketsa yo boshqa bir yerda yering oqsa unda tahorat sinmaydi dedilar. Bizi dalilimiz mazhabimiz ulamolarini dalillari Abu Umama al-Bahli radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis ekanki, u kishi dedilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir cho'mich e, narsa bilan, ya'ni bir ozgina taom bilan kirdim. O'shani yedilarda undan keyin muazzin azon aytib qoldi namozga. Men ya Rasululloh tahorat olasizmi ovqatlandingiz dedim. u zot aytdilarki bizlarga tahorat chiqqan narsadan vojib bo'ladi, kirgan narsadan emas dedilar. Ya'ni yeganimiz, ichganimizdan tahorat qilishimiz lozim emas, balki bir narsa chiqsa shunda tahorat lozim deb demak chiqqan narsaga hukmni bog'ladilar. E, qayerdan chiqqanligini e'tiborisiz e, chiqsa, ya'ni u ikki yo'ldan keladimi yoki badanni boshqa yeridan bir masalan teshilib yo kesilib e, yo bir yaradan chiqadimi u narsa chiqqan narsadan tahorat sinadi dedilar lekin o'sha chiqqan narsa agar toza narsa bo'lsa albatta bu toza narsa murod emas bu yerda masalan birov tuflasa ham chiqqani bo'ladi og'zidan bir narsa lekin bu toza narsa bo'lgani uchun tahorat u um bilan sinmaydi demak najas chiqsa qayerdandir badandan tahorat sinadi degan gapga mana bu hadis sharif dalil bo'ldi Yana bir hadis Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Kim qayqsa yo burni qonasa, namozida turgan holda qayqıvarsa yoki burnidan qon kelsa, burilib borib tahoratini qilib o'rtada gapirmagan bo'lsa namozini davom ettiraversin dedilar. Bu gap bilan demak burun qonasa ham yo qayqsa ham tahorat sinishi bilindi. va shu bilan barobar yana boshqa ham bilindi. Aytyaptilarki, bu hadis Shofiiyga qarshi hujjatdir. Ikki faslda, ikki ma'noda. Birinchisi, e, ikki yo'ldan boshqadan najas chiqsa ham tahorat sinishligi bo'lyapti bu yerda. Ya'ni burni qonasa tahorat qilsin dedilar, qayqisa tahorat qilsin dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi faqat ikki yo'ldan kelgan narsa bilan tahorat sinadi dedilar. Shu bilan u kishiga qarshi hujjat bu. Ikkinchisi, e, namozda betahoratlik kelib qolsa, namoz buzilmasligi, namozni davom ettiraverishlik joizligiga dalil bu. Ya'ni namozda kimi tahorati ketsa, shu odam namozi buzilmaydi, balki tahorati sinadi. Darhol taharat e, suv bor joyga borib, o'rtada gapirmasdan, hojatga kirmasdan, keyin alohida tahoratini sindirmasdan suv bor joyga borib suv quvurini oldiga yoki bir idishni oldiga borib suv quyib tahoratini olib o'rtada gapirmasa qaytib kelib e, namozini kelgan joyidan davom ettiraveradi namoz buzilmagan bo'ladi lekin o'rtada birovga gapirib tahoratdan boshqa ishlarga ham mashg'ul bo'lsa unda namoz o'sha ishlari bilan yo aytgan gapi bilan buzilib ketadi unda demak namozni yangitdan boshlaydi bo'lmasa kelgan joyidan davom ettirishi mumkin imom shofiy rahmatullohi alayhi namozda tahorat sinsa namoz buzilib ketadi yangitdan boshlash kerak devdilar mana bu hadisda borib tahorat qilib kelib gapirmagan bo'lsanglar namozini davom ettiraversin dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak namozdagi tahorat sinishi namozni buzmaydi balki tahorat yangilanishini vojib qiladi وروي أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضعي فإنه دم عرق انفجر أمرها بالوضوء وعلل بانفجار دم العرق لا بالمرور على المخرج yana rivoyat bo'ladi yuqorida ham o'tdi bu rivoyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam fotima bint abi hubaysh degan ayolga ya'ni u ayoldan shunaqa istihoza qoni kelib turar ekan tahoratini olgin albatta u qon ichkarida o'sha badaningni ichida yorilgan biron tomirni qoni dedilar va tahorat olishga buyurdilar va tahorat olishga illat qilib sabab qilib o'sha ichkari bir qonni tomirini yorilishligini sabab qilyaptilar u mahrajdan o'tishligini emas ya'ni o'sha istihoza kelgan e, ayol e, ichki jinsiy a'zosini ichidagi biron qon tomiri yorilganligidan e, kelgan qon dedilar u lekin seni o'sha jinsiy a'zoyingdan kelganligi uchun torating yangila demayaptilar balki qon kelganligi uchun deyaptilar demak u qon e, qayerdan kelsin jinsiy a'zodan keladimi orqa oldi peshobdan keladimi yoki badanni boshqa yeri kesilib teshilib o'sha yerdan qon chiqadimi farqsiz qon kelishligini tahorat qilishga sabab qilib ko'rsatyaptilar demak qon chiqishligi bilan tahorat qilish kerak degan e, bu ashobimizni imomlarimiz gaplari dalilli ekan va an tamimin iddari an rasulilloh sollallohu alayhi vasallam annahu qol al wudu min kulli damin sa'il mana bu yerda juda oddiy ochiq tarzda aytibdilar janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir oqqan qondan tahorat vojibdir tahorat qilinadi qon oqdimi qayerdan oqsa ham qon oqsa, chiqsa emas, oqsa. oqqan qondan tahorat lozim. Ya'ni aytganmiz, bir yerdan shunda chiqib qolsa-ya, yo yoniga agar boshqa yuviladigan biron tukni bosadigan darajada, ya'ni 1mi 2 millimetrmi shunaqa oqmasa, chiqqan joyida turaversa bir tomchimi ikki tomchimi, u chiqqan bo'ladi, oqqan bo'lmaydi. Unda tahorat sinmaydi. Agar sal yonboshlasa o'sha qon u oqqan bo'ladi va mana bu hadisga binoan har bir oqqan qondan tahorat qilasizlar deb buyurdilar mana bu hadislar dalil bo'lyapti shunga val axbar fi hadal bab varadat mavridal al istifada hatta ruya an asharatin min as sahaba annahum qalu مثل مذهبنا وهم عمر عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وثوبان وأبو الدرداء وقيل في التاصي والعاشر إنهما زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم في فتواهم فيجب تقليدهم mana bu bobdagi xabarlar istifoza mavridida vorid bo'ldi ya'ni oqib keldi ya'ni qon chiqsa tahorat sinadi degan mazmundagi hadislar juda ko'p. Sahobalardan 10 talari shuni rivoyat qilishdi. Biz mazhabimiz kabi, ya'ni qon chiqsa, qayerdan chiqsa ham tahorat sinadi deb. Ular Umar, Usmon, Ali ibn Mas'ud, ibn Abbos, ibn Umar, Savbon, Abu Dardo, yana 8 ta bo'lsa 9-10-chilari Zayd ibn Sobit, Abu musal al-Ash'ari deyilgan ekan. Mana bu 10 sahobar Alloh ulardan rozi bo'lsin. Sahobalarning faqihlari bular. Oddiy bir sahobalar emas, ulamo sahobalar. ularning fatvolarida ergashiladi. Demak, ularga taqlid qilishimiz, ergashishimiz vojib bo'ladi. وقيل إنه مذهب العشرة المبشرين بالجنة ولأن الخروج من السبيلين إنما كان حدثا لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الإصابة فتزول الطهارة ضرورة إذ النجاسة والطهارة ضدان فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد ومتى زالت الطهارة عن ظاهر البدن خرج من أن يكون أهلا للصلاة التي هي مناجاة مع الله تعالى فيجب تطهيره بالماء ليصير أهلا لها yana shunday gap borki bu ya'ni qayerdan qon chiqsa tahorat sinadi degan gap 10 ta jannat bashoratini olgan sahobalarning mazhabi bu. O'shalar yurgan yo'l shu. ma'lum janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalaridan 10 kishiga payg'ambar alayhissalom Allohning amri bilan senlar jannati bo'lasanlar degan xabarni berganlar. Shularni hammalari ham shu masalada ya'ni qon chiqsa qayerdan chiqsa ham tahorat, qon oqsa qayerdan kelsin tahorat sinadi degan ekanlar. Chunki ikki yo'ldan chiqishlik orqa oldi peshobdan ikki yo'ldan chiqishlik tahoratsizlik deb sanaldi. Chunki u badanni zohirini najas qiladi ichkaridagi najas tashqariga chiqdi albatta li zarurati tanajusi mavzeli isoba ya'ni o'sha najas tashqariga chiqib qayerga tekkan bo'lsa o'sha yerda najas qilishligi albatta bo'ladi demak albatta tahorat ketadi bu yerda chunki najosat tegib turgan bo'lsa najosat bilan tahorat bir biriga teskari-ku bitta joyda bir vaqtda ikkovi jamlanmaydi bir odam ham tahoratli ham betahorat bo'lmaydi endi e, badanni tashidan haligi najas chiqqan joydan najas tegishi bilan tozalik ketgandan keyin demak bu odam e, namozga ahli bo'lmaydi chunki namoz Alloh bilan munojat qilish Allohga dardimizni aytib Allohga qulligimizni izhor qilishlik namoz buning uchun toza bo'lishimiz kerak demak e, bu badanni suv bilan tozalash kerak, tahorat olish kerak. O'shanda bu Allohga murojaat qilib, Alloh bilan dardlashishga ahl bo'lib qoladi. Demak, tahorat qilish lozim. Va ma rawahu muhtamal yahtamilu annahu qa'a aqalla min mil'il fam وكذا اسم الوضوء يحتمل غسل الفم فلا يكون حجة مع الاحتمال أو محمله على ما قلنا توفيقا بين الدلائل إن شافي رحمة الله عليه bir hadis rivoyat qiluvdilar. O'tgan darsimizda o'tgan edi. Ya'ni e, payg'ambar alayhissalom qay qildilar? Tahorat oling desa, e, og'izlarini chayqadilar, shu qay qilganda shu tahorat kifoya qiladi degan mazmundagi gap o'tdi. Ana bu rivoyat ehtimollidir. Ya'ni buni har qanday tushunish mumkin. Ehtimol u holda payg'ambar alayhissalom og'izlari to'lib qay qilmagandirlar. Ya'ni qay qilish ikkiga bo'linadi. shu qay kelib ko'ngillanib odam o'zini tutolmay qayqib yuboradi bu og'iz to'lib qayqilish degani bunda tahorat sinadi yo'q bir ozgina narsa yo odam eplab o'zini ushlab turishi mumkin shu u bilan og'iz to'lmaydi mana bu bilan tahorat sinmaydi ana payg'ambar alayhissalom o'sha og'iz chayqab olganlarida ehtimol shunaqa og'izlari to'lmagan holdagi qayqigandirlar shuningdek e, tahorat degani og'izni yuvishga ham ehtimoli bor ya'ni umuman og'iz chayqash haqida gap ketyapti bu yerda ehtimolli gap hujjatga yaramaydi ya'ni e, qay qilib tahorat qilmadilar deganda biz o'sha qay og'iz to'lmagan qay edi desak biz bunda tahorat vojib demaymiz qachon og'iz to'lganda tahorat vojib deymiz payg'ambar alayhissalom o'sha og'iz to'lmay tahorat qilgan bo'lishlari mumkin degan ehtimol bor ekan demak u gap bilan har qanaqa qay qilsa ham tahorat qilmaydi degan gap hujjat bo'lmaydi bu gap Ya o'sha biz aytganimizdek e, biz hamil qilgandek hamil qilinadi bu ya'ni shundoq og'iz chayqab oldilar deb e, ya'ni bu yerda dalillarni o'rtasini bir biriga muvofiq qilishlik uchun shunday qilinadi ya'ni qayqiganda tahorat sinadi degan hadislari bor qayqilib tahorat olmadilar degan hadis turibdi ikkovi bir biriga teskari bo'lib qolyapti-yu. Yo'q, qayqiganda tahorat sinadi der ekanlar, og'iz to'lib qay qilish nazarda tutiladi. E, tahorat olmagan qay qilganlar og'iz to'lmagan holdagi qay qilganlar. Mana shu bilan ikkovi dalil ham bir-biriga muvofiqligi ikki ma'noda ekanligi tushuniladi. وأما حديث عمر فليس فيه أنه كان يصلي بعد الطعن من غير تجديد الوضوء بل يحتمل أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم وصلى وبه نقول كما في المستحاضة وقوله إن خروج النجس عن البدن زوال النجس عن البدن فكيف يوجب تنجسه مسلم أنه يزول به شيء من نجاسة الباطن لكن يتنجس به الظاهر لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال الطهارة عنه فالبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأ والعزيمة هي غسل كل البدن إلا أنه أقيم غسل غسل الأعضاء غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن رخصة وتيسيرا ودفعا للحرج وبه تبين أن الحكم في الأصل معقول فيتعدى إلى الفرع وقوله لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقة ممنوع بل عليها نجاسة حقيقية معنوية وإن كان الحس لا يدركها وهي نجاسة الحدث على ما عرف في الخلافيات Endi Umarning hadisi. Bu ham o'tgan darsda o'tdi. Ya'ni Shofiy rahmatullohi alayh Umardan qon oqib turganda ham namoz o'qirdilar. Demak, qon oqishlik torat sindirsa Umar namoz o'qimagan bo'lardilar qon oqib turganda deb dalil qiluvdilar. Bu hadis, bu so'z bunda bu so'zda shunday ma'no yo'qki, Umar o'sha e, hanjar sanchilganidan keyin tahoratini yangilamasdan turib namoz o'qirdilar degan gapga hujjat bo'lolmaydi bu. Balki mumkin u kishi o'sha tahorat olib e, hanjar sanchilganidan keyin badallariga. Tahoratdan keyin ham qon oqib turgan bo'lsa va namoz o'qirgan bo'lsalar. E, mustahozada shunaqa edi-ku, ha? Agar qon oqib tursa ham tahoratingni olib namozingni o'qir devdilar-ku. Ana shu qon oqib turgan odam qon to'xtamaydi bir ikki vaqt namozni ichida shunaqa oqyapti namozini qazo qilmay o'qigandirlar o'sha tahorat olib turib qon oqib turgan bo'lsa ham demak bu bilan qon oqsa tahorat qilmadilar degan gapga hujjat bo'lmaydi bu gap endi yana u kishini najasni chiqishligi badandan badandan najasni ketishligidir qanday badanni najas qilsin u degan gaplari bor ya'ni badandan najas chiqsa u najas badandan chiqib ketib qolibdi endi u badan najasdan qutulibdiyu qanday biz u badanni najas deb tahorat qilishimiz kerak degan gaplariga javob qilyaptilarki, musallam ya'ni xo'p biz unaymiz, taslim bo'lamiz shu gaplarigaki o'sha bir qon chiqishligi bilan masalan e, ichkaridagi najosatdan bir narsa chiqib ketdi tashqariga. Lekin o'sha najosat tekkan joyi tashqaridagi o'sha joy najosatga aylandi-ku. Chunki bir miqdorki o'sha yerga chiquvdi haligi najos. tepadan ichkaridan zoil bo'lib qayerga tashqariga yetib tegdi. Ana shu joydagi tahorat ketadi-da. O'sha joy kirga aylanadi-ku, najosga aylanadi-ku. Endi o'sha joy najosga aylansa, badan tahorat najosat hukmida bo'linmaydi. Ya'ni badanni qayeriga najosat tegsa boshqa yeri ham najosatga aylanadi u ma'naviy najosat bo'ladi boshqa yerini yuvish hamma yerini yuvish haqida gap ketmayapti ya'ni tahorat sinadi o'zi demak gap o'sha bir yerdan najas chiqib badaningizni ustidan qayerigadir tegsa hamma yerini yuvishingiz kerak edi azimat degani asli puxta gap shuki butun badanni yuvishlik kerak edi lekin tahoratni a'zolarini yuvishlik butun badanni yuvishni o'rniga qo'yib qo'yildi shariatimizdagi bir yengillik bo'ldi. Ya'ni tahorat qiladigan 4 ta a'zoyimiz bor tahoratda yuvadigan. Shuni yuvsanglar butun badaningizlarda hamma joyi toza bo'ladi deb shariatimiz bizga yengillik berdi. Ruxsatan va taysiran va daf'an lil haraj. Ya'ni bizga mana shu ruxsatni berdi. Ruxsat degan so'z e, fiqh istilohida azimatni ro'parasida turadi. Azimat masalan tahorat olganingizda har gal oyog'ingizni ham yuvishingiz azimat. endi sovuqda hadeb yuvavermay deb bir marta tahoratda oyog'ingizni yuvib mahsi kiyib olib keyingisida mahsingizni yechmay mahsi tortaverishingiz bu ruxsat bu lekin men shu nima qilaman doimiy oyog'imni ham yuvaman to'rtta a'zo yuvilishi kerak deb misoli o'sha yuzim qo'lim kabi oyog'imni ham yuvaman degan odam e, oyog'ini yuvishligi bu azimat yengillikdan foydalanaman alloh taolo menga yengillik berdi mast tortishimga ruxsat berdi deb mast tortish bu ruxsat bu va taysir yengillikdir va harajni dab qilishdir ya'ni e, bir yeringizdan bir qon oqsa butun usul qilib chiqishligingiz qiyinchilik bor bunda ammo shu to'rtta a'zoingizni yuvishligingiz ya'ni uchta a'zoni yuvib boshqa mast tortishligingizda yengillik bor mana shu bilan ma'lum bo'ldiki hukm aslida ma'quldir shofiyni bir gaplari o'tuvdi o'tgan darsda Ya'ni asli devdilar u kishi. Chiqayotgan najosat bilan tahorat sinmaydi. Chunki ichkaridagi najosat tashqariga chiqib ketdi. Bu odam toza, yana ham tozalanib qoldi-ku, qanday uni betahorat deymiz? deb turib, asli gap o'sha oldi orqa teshikdan odatda najosat keladigan yerlardan najosat chiqqanda ham o'zi gap shu edi Ya'ni o'zi tahorat sinmasligi kerak edi-yu, lekin oyatda bizga Alloh taolo shunda tahorat sinadi dedi. Aqlimiz yetmasa ham nima uchun singanini. Biz aqlimiz najosat chiqib ketdi, tahorat sinmadi deb turibdi. Lekin Alloh taolo tahorating sindi, tahorat qiling, hojatga borganingdan keyin der ekan. Aqlimiz yetmay turib, ya'ni biz tushunmasak ham Allohning buyrug'i deb tahorat olamiz endi, chunki Alloh aytdi. devdilar. Xuddi shu gap unday emasligini bu yerda aytyaptilar-ki, bu ma'qul emas, ya'ni aql yetmaydigan ish emas bu. Nimaga tahorat qilishimiz biz Alloh buyurdi, biz aqlimiz tushunmaydi degan ish emas, balki aqlimiz buni tushunadigan ish bu. Ya'ni najas chiqib ketdi, lekin najas qayerga chiqib ketdi? Botindan, ichkaridan, badan ichidan tashiga chiqdi va u tashida qayerga tegsa, o'sha yerda najas qilib qo'ydi-ku. Shu sababdan tahorat olinglar deyapti. Bunga aqlimiz oladi-ku buni. Garchi hmm. والعظيمة معقول فيتعدى إلى الفرع demak aslida ma'quldir farga ham taaddi qiladi ya'ni aslida o'sha ikki yo'ldan chiqqan najas ham ichkaridan najas chiqib ketgani rost lekin tashqari badan tashqarisiga tekkani ham rostku shu sababdan tahorat oling degan bo'lsa bu asl tahorat olishga buyurilgan o'sha ikki yo'ldan chiqishligi bo'lsa, uni far'i undan boshqalari. Boshqa yerlardan najas chiqsa, kesilib, teshilib, boshqa yara jarohatlardan. Ana u farlari, ya'ni o'shani e, bir shoxlari, tomiri asli haligi ikkita narsa bo'lsa, uni tomiridan chiqqan shoxlar boshqa yerlardan najas chiqsa ham, demak, najas chiqqani uchun tahorat qilardingiz ikki yo'ldan. Bu yerdan ham najas chiqdi, qon chiqdi, demak, tahorat qiling deb bunga ham taddiq qilib o'tadi bu. Xo'p, endi u kishini la najasata ala a'zoil wudu'i haqiqatan mamnu. Bu kishining so'zlari ham bor edi. Shofiy rahmatullohi alayhi, ya'ni tahorat oladigan a'zolarda haqiqatda e, najosat yo'q devdilar. Bu gap mumkin emas, to'g'ri emas. Ya'ni sizni masalan e, aytaylik, mana bu yeringizdan bir kesilib ketib qon chiqsa, siz tahorat oladigan a'zoingiz emas-ku bu. tirsagingiz va uni pastida tahorat olasiz. Bu yer yuvilmaydi tahoratda. Mana shuni aytayaptilar-da. Siz bu yeringizdan qon chiqsa dedilar Shofiy. Siz tahorat oladigan joyingizda emas-ku u. Tahorat olib yuvadigan joyingizda emas-ku deyaptilar. Demak, tahorat oladigan joyingiz toza turibdi-yu deyaptilar. Shu gap to'g'ri emas. Balki o'sha tahorat oladigan joyingizda ham najosat bor. U haqiqiy najosat va ma'naviy najosat. moddiy najosat emas, u betahoratlik degan najosat. Gerçi his uni idrok qila olmasa ham ko'zimiz bilan u qonni ko'ra olmasak ham tahorat oladigan joylarimizda e, bu betahoratlik najosati bu xilofiyotda ya'ni shu e, mazhablar o'rtasidagi ixtiloflar bayon qilingan masalalarda tanilgan ma'lum bo'lgan va e, bu qator qator qayta-qayta aytilyapti betahorat odam ma'naviy najas bo'ladi o'sha a'zolari o'zi pok bo'ladi. Uni bir yerga bir narsa tegsa, undan najosi yo'qmaydi, lekin o'zi Allohga murojaat qilishga loyiq toza bo'lmay qoladi. Toza emas odamga aylanib qoladi-da. Mana shuni aytyaptilar, ma'naviy najos deb, najosat deb. Tahoratli odam pokdir. Shuning uchun ham buni ati tahoratdir. Poklik deganida de, dinimiz poklik dini. Shuning uchun har bir musulmonni xususan ibodat chog'ida poklikka chaqiradi. Boshqa vaqtda betahorat bo'lsa ham E, ammo Allohga murojaat qiladigan namoz qiladigan vaqtida yo Allohning kalomini, Qur'onni, mushafni ushlaydigan vaqtida pok bo'lishlikka buyuradi. Va idza arafna mahiyatal hadas nukhriju alayhi al-masail. Mana betahoratlik nimaligi haqidagi e gapni bilgan bo'lsak, endi shunga binoan masalalar chiqaramiz deb endi o'sha nima qanday holatda tahoratsizlik bo'ladi, shularni bayoni boshlanyapti. Fanaqul إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج انتقضت الطهارة لوجود الحدث وهو خروج النجس وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر لأن رأس المخرج عضو ظاهر وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع آخر فإن موضع البول المثانة وموضع الغائط موضع في البطن يقال له قولون وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا سال عن رأس المخرج أو لم يسل لما قلنا وكذا المني والمذي والوديه ودم الحيز والنفاس ودم الاستحاضة لأنها كلها أنجاس لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا إلا أن بعضها يوجب الغسل وهو المني ودم الحيز والنفاس وبعضها يوجب الوضوء وهو المذي والودي ودم الاستحاضة لما يذكر إن شاء الله تعالى aytamizki bavul siydik yo orqadan keladigan axlat shu chiqadigan joyini boshida ya'ni chiqadigan joyida ko'rinsa tahorat sinadi. Chunki betahoratli mavjud bo'ldi. Najas chiqdi. Mana bu yerda qon chiqsa tahorat sinmaydi deyapmiz. Oqsa tahorat sinadi deyapmiz. Ammo ikki yo'ldan keladigan narsa o'sha ikki teshikdan ko'rinishni o'zi bilanla tahorat sinadi. Nimaga desa bu yerda najosat chiqishligi bor bo'ldi. Qanday najosat chiqdi? Hali chiqqan yo'q, ko'rindi xolos desangiz, axir uni joyi o'sha yer emasda u ichkaridan tashqariga chiqdida chunki o'sha chiqaruv teshigini boshi tashqaridagi a'zo hisoblanadi najosat o'shanga boshqa joydan keldi masalan baul siydiyni joyi o'zi u yer emas balki masona pufak o'sha yerda to'planadi. Undan jilib u o'sha chiqaruv teshigini uchiga kelib ko'rindimi, tahorat sinaveradi. Oqmasa ham. Yo e, orqadan keladigan axlatni o'rni qorindagi arabchada shu qulun deb aytilibdi. Ya'ni qorindagi o'rin bu, qorinda ichidagi narsa u. u o'sha chiqaruv teshigida ko'rinishi demak joyidan chiqibdi bu chiqqanligini dalolat o'sha chiqqan ko'ringan narsa oz bo'ladimi ko'p bo'ladimi o'sha chiqaruv teshigidan boshidan oqadimi oqmaydimi aytib o'tdik ya'ni bu chiqdi endi tahorat sindi shuningdek odatda kelinadigan ikki peshobdan tashqari mani kelishi mumkin bu o'sha kishidan shahvat bilan otilib keladigan qo'yiq bir suyuqlik mazi kelishi mumkin kishida shu jinsiy uyg'onishda keladigan e, yopishqoq suyuqlik va vadi kelishi mumkin bu mani kabi qo'yiq kishi e, bavul qilib siyganidan keyin kelishi mumkin bo'lgan narsa mana bu narsalar kelsa ham ya'ni kelibki ko'rinsa ham hali oqib tushmasa ham va hayz qoni nifos qoni yo istihoza qoni oqib tushmay ko'rinsa ham hammasida tahorat sinadi. Chunki bularning hammasi najasdir. Bu najaslar navlarini bayon qilganimizda buni alohida zikr qilamiz deydilar. Ana shu ko'rinar ekan, demak bu ichkaridan tashqariga chiqdi-da bu. Demak, e, bir tirik odamdan najas chiqdi, demak u tahorat sindi, tahoratsizlik bo'ldi. Lekin shu chiqqan narsalarni ba'zilari g'uslni vojib qilsa, masalan mani kelsa, u odam tahorat bilan toza bo'lmaydi, g'usl qilish kerak. yo hayz nifos qoni kelar ekan endi bu hayz nifos qoni tugagandan keyin tahorat bilan toza bo'lmaydi g'usul qilish kerak bu ayol endi ba'zi bir chiqqan najaslar g'usulni emas tahoratni vojib qiladi masalan maziy kelsa vadiy kelsa yo istihoza qoni kelsa yuqorida sanab o'tilgan bu narsalar ko'rinsa tahorat bilan tahorat sinadiyu tahorat olishingiz kifoya qiladi g'usul vojib emas bular ham inshaalloh o'z o'rnida alohida zikr qilinadi deyaptilar Ya'ni Alloh rahmat qilsin bu musannifni. hozir juda tushunarli ma'lumot berib bo'lib, hali aytganim yo'q bu gaplar <laughs> deyaptilar. Men uni juda chiroyli qilib, batafsil sizlarga tushuntirib beraman deb hozirgi gaplarni yana aytmoqchilar o'z o'rnida. Va kadalika khurujul waladi va dudati val hasa واللحم وعود الحقن بعد غيبوبتها لأن هذه الأشياء وإن كانت طاهرة في أنفسها لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها والقليل من السبيلين خارج لما بينا وكذا الريح الخارجة من الدبر لأن الريح وإن كانت جسما طاهرا في نفسه لكنه لا يخلو عن قليل نجس معها يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا shuningdek bola chiqishligi ya'ni o'sha ikki teshikdan nima chiqsa tahorat sinadi deganga odatda chiqadigan narsalarni yuqorida sanadiku endi odatda chiqadigan va chiqmaydigan narsalarni ham sanab aytyaptilar o'shalar ham o'sha a'zodan ko'ringanda tahorat sinaveradi bola chiqsa ya'ni e, inson ayol kishi e, shu farzand ko'rishida hali tug'ilgani yo'q u faqat ko'rindi xolos o'sha yerdan demak e, u ayol tahoratsiz hisoblanadi yo o'sha a'zolardan qurt chiqsa yo tosh chiqsa yo go'sht chiqsa yoki ehtiqon qilib hozirgi tilda o'sha ichkarini yuvishlik klizma deyiladi. O'sha klizmani uchini o'sha nimaga kiritgandan keyin qaytarib chiqarilsa, hali hech narsa ichkaridan chiqmadi, faqat o'sha narsani o'zi chiqdi. O'sha udul hukma deyaptilar. O'sha nimani naychasini. Shu chiqishligi bilan hammasi bilan bu aytib sanalganlarning hammasida tahorat sinadi. Chunki bu narsalar o'zlari toza bo'lsa ham, ya'ni tosh chiqdi. Tosh o'zi necasmaz emas, toza narsa. o'zlarini najas demaymiz, toza bular. O'zlari toza bo'lsa ham, lekin o'shalar o'sha najosat o'rnidan chiqyapti. Demak, ozgina najosat ilashib chiqqan bo'lishi mumkin deb tahorat sinadi. Ikki yo'ldan chiqqan narsani oziga ham torat sinaveradi oz narsa chiqsa ham chiqqan deb aytamiz deb yuqorida ham bayon qildik qarang bir najosatga bir kir narsaga yaqin yurishlik o'sha toza odamni ham kir qilib qo'yar ekanda qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deydi masalan e, odam to'yganda kekiradi bu bir havo yoki yel keladi bu ham bir havo kekirish bilan tahorat sinmaydi, yel kelganda tahorat sinadi. Nimaga desa, u yel o'sha najosat o'rni bo'lgan me'dadan o'tib najosat yonidan kelgan. Buni bayon qilyaptilar. Najosat yonidan o'tib qolgani uchun o'sha tahorat sinishiga sabab bo'lyapti. Bir iflos odami yonidagi odam, toza odam iflosga aylanib qolishi mumkin. Tozalik har holatda o'shanaqa nopok narsalar, nopok kimsalarga yaqin yurmaslikda bo'ladi. dinimiz har jihatdan insonni badanida ham moddiy, jismoniy va ma'naviy tarafdan tozalikka chaqiradigan dindir. Ha, mana bu narsalar o'zi toza-yu, lekin najosatni yonidan o'tib qolganligi uchun shu narsalar chiqishligi bilan tahorat sinadi. Masalan, bir tosh chiqsa, u tosh toza narsa, lekin shu najosatni o'rnidan keldi shu. Siydi yuradigan yo axlat yuradigan yo'ldan. Demak, bu najosat ilashgan deb tahorat sinadi. mana o'sha insonni orqasidan keladigan deydilar e, yel bilan tahorat sinadi yel o'zi bir toza narsa u yel mana havo u lekin u bilan ozgina najas bo'lishi mumkin deyiladi nimaga u najas bor joydan keldi u najas yonidan o'tib keldi shuning uchun tahorat sindiradi deydilar mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki tahorat farz bo'lmaydi magar ovozdan yo yel hiddan dedilar. Ya'ni insondan o'sha yel kelishligini ba'zan shayton shunaqa vasvasaga solib, sen tahorating sindi der ekan, shuni daf qilishlik uchun payg'ambar alayhisalom o'sha yel ovozi kelsa yoki badbo'y hidi kelsa shunda tahorat sinadi. Yo boshqa hadislarda aytdilar-ki, shayton sizlar bilan sizlarga kelib vasvasaga solish uchun e, har bir o'sha musulmonni aliyatak deb ikki dumba degani. Shuni orasiga puflaydi, ya'ni e, keyin mana sendan yel keldi deb sizlarni vasvasaga soladi. Toratin sindi, toratin sindi deydi. Shunda o'sha odam namozdan burilib tahoratga bormasin, hatto ovoz eshitmagan bo'lsa o'zi yoki e, hidni sezmagan bo'lsa, uni tahorat singan bo'lmaydi. Ya'ni kishi o'zi o'sha o'zidan shu yel kelganini aniq bilsa unda tahorat sinadi lekin o'shanaqa vasvasa bilan tahorat sinmaydi deb aytibdilar va marrihul xorijatu min qubulil mar'a aw zakaril rajul فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية وروي عن محمد أنه قال فيها الوضوء وذكر الكرخي أنه لا وضوء فيها إلا أن تكون المرأة mufdatan فيخرج minha ريح muntina فيستحب لها الوضوء وجه رواية محمد أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها لأنها طاهرة وخروج الطاهر لا يوجب انتقاد الطهارة وإنما انتقاد الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس وإذا كانت مفضاة فقد صار مسلكها مسلك مسلك البول ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول فيستحب لها الوضوء ولا يجب لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك وقيل إن خروج الريح من الذكر لا يتصور وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحا Hada hukmus sabilayn. Mana yana bir so'ralayotgan o'tgan darsdan keyin ham bir ukamiz bir masala deb so'radi. Mana o'sha masala javobi shu yerda bayon qilinyapti. Ya'ni ayol kishini oldidan keladigan rih, ya'ni yel kelsa, yo erkak kishini jinsiy a'zosidan yel kelsa Zohir rivoyatda buni javobi aytilmabdi. Zohir rivoyat degani o'sha Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad uchovlarini yo uchovlardan ikkitalarini aytgan gaplarni zohir rivoyat. Ya'ni bizning imomlarimizdan ochiq aytilgan masala degani. Lekin uchovlardan bittalari aytgan gaplar bo'lsa, ular bittalarining gaplari. uchovlari yo uchovlardan ikkovlari aytsa bu zohir rivoyat bo'lib, ya'ni mazhabimizdagi kuchli dalil hisoblanadi. Mana shu ayolni farjidan yo erkakni zakaridan keladigan yel to'g'risida zohir rivoyatda hukmi nimaligi aytilmadi lekin muhammaddan tahorat qilish lozim degan javob keldi ya'ni imom muhammad aytadilarki e, o'sha e, ayolni oldidan yo erkakni oldidan shu yel kelsa tahorat qilsin debdilar karxiy degan olim aytadilarki yo'q oldidan kelganda tahorat vojib emas tahorat sinmaydi debdilar Magar ayol mufzot bo'lsa debdilar. Unda undan o'sha badbo'y yel kelsa, tahorat olishi mustahabdir. Ya'ni e, yaxshidir. Mufzot degani ayol kishini o'sha jinsiy a'zosi bilan e, bavul qiladigan a'zosi ikkitadir. Demak, yel agar jinsiy a'zodan kelar ekan, u bavul yo'lidan kelgani yo'q. Shuning uchun tahorat sinmaydi, deyaptilar. lekin ba'zi ayollar mufzot shunday kasal bo'lar ekanki, o'sha jinsiy a'zosini ichida o'sha e, bavul qiladigan, siydik chiqadigan teshik shu ikki bir bo'lar ekan joylashishi. Demak, o'sha kelar ekan, shu siydik yo'lidan o'tib keladi o'sha yil. jinsiy a'zodan keyin yil ham. U holatda ayol shu kasallikka duchor bo'lgan ayol bo'lsa, bu endi juda kam bo'lsa kerak. Har holda masala kitoblarida milliondan bir ehtimoli bor savolga ham javob beriladi. Bu bo'lmaydi-yu. Bu hech hayotda ro'y bermaydi deb hayron bo'laveramiz. Lekin e, masalani masalaligi shu yerda. E, bu dinimizning ulug'ligi shu yerdaki, insonni hayotida e, shu bir umr hech ham duch kelmaydigan bir inson mingdan bir odam bir duch kelib qolishi mumkin bo'lgan savol tug'ilar ekan, tug'ilmay turib bu savolga javob berib qo'yilgan. Alhamdulillah. Bizi dinimiz shunaqa xususan mana bu tozalik masalalarida, tahorat, g'usl masalalarida shu qadar aniq va puxta va mufassal javoblarimiz bor. Hech shubhalanishga o'rin yo'q. Qandaydir bir masala chiqsa, o'shani javobini kitoblarini axtarsak, ilmimiz bo'lsa yo ulamolardan so'rasak, bilib olishimiz mumkin javoblar bor. Mana hozir o'sha ayol kishidagi o'sha kasallik bo'lsa, undan kelgan yel o'sha siydiy yo'lidan o'tgan bo'lishi mumkin. Mana bunda demak najosatni yonidan o'tib keldi bu yil deb tahorat qilib olishi yaxshi, lekin shu tahorat shu ayol tahorati sindi deb aytilmaydi. Tahorat qilib olgani yaxshi deb aytilyapti xolos. Muhammad ayolni oldidan yel kelsa tahorat sinadi der ekanlar. Bu gaplarini sababi shuki, e, ayolni farji ham, erkagini zakari ham E, najosat yo'lidir. Xuddi orqa teshik kabi debdilar. Demak, e, ikkovidan chiqqan yel ham xuddi orqadan kelgan yel kabi tahorat sindiradi, shuning uchun oldidan yel kelsa tahorat qiladi debdilar Imom Muhammad. Endi karxiy tahorat qilmaydi debdilar ayol kishi oldidan yel kelsa. Buni dalili u kishini. Yel o'zi tahorat sindiradigan narsa emas, o'zi toza narsa. Toza narsani chiqishligi tahorat sindirmaydi. tahorat sindiradigan narsa nima edi? O'sha yel bilan ichkaridagi najosatdan bir bo'lagi chiqib qoldimi? degan ehtimol bilan o'sha najosat yonidan o'tib keldi shu najosat, shu yel. O'zi toza havo bo'lsa ham baribir o'sha najosat yonidan o'tdi deb turib tahorat sinadi deyiladi. Endi ayolni farjidan o'sha e, jinsiy aloqani o'rni bu siylik kelish yo'li emas, u ikkita narsa bu. aytib o'tdik buni. Demak, e, o'sha jinsiy aloqa o'rnidan chiqqan yel najosat yonidan o'tgan bo'lmaydi. Ammo ayol mufzot bo'lsa, o'sha sevik yo'li ham e, jinsiy yo'lin bilan bir bo'lib ketgan bo'lsa, shunaqa kasalga duchor bo'lgan bo'lsa, jismida shunday xastalik bo'lsa. Demak, e, haligi e, yelni yurayotgan yo'li, ya'ni siydik yo'li ham o'sha jinsiy aloqa yo'li ham bitta yo'l bo'lganda ehtimolki yil o'sha siydiy yo'lidan o'tgandir degan ehtimoli bo'lib qoldi shuning uchun ehtimoli bo'lgani uchun tahorat qilib olgani yaxshi shunday ayol valo yajib ammo tahorat qilishi vojib emas chunki aniq sobit bo'lgan tahorat e, u tahoratni shubha bilan ketdi deb hukm qilinmaydi mana bu bir juda kuchli masaladir Ya'ni musulmon odam namozxon odam tahoratli bo'ladi. Tahoratingiz bormi? Tahorat olganmisiz? Demak, bu tahoratingiz aniq tahorat singandagina sinadi. Sindimikin degan ehtimol bilan sinmaydi. Tahorat olganingizdan keyin sizdagi asl narsa nima? Tahoratlilik. Endi shuni buzib, sizni betahoratga aylantirish uchun aniq tahoratsizlik kerak. Qon keladimi, og'iz to'lib qayqiladimi, E, jarohatlardan qon chiqadimi, ikki yo'ldan bir narsa keladimi yo yel keladimi? Aniq bo'lsa shular shundagina tahorat sinadi. Shubhali narsa bilan tahorat sinmaydi. E, asl demak tahoratsizlik emas insonda, asl tahoratlilik. Tahoratlik inson tahorat qildingizmi? Bo'ldi, endi sizda tahoratingiz sinishligi uchun aniq hujjatingiz kerak. Shundagina hozirgi aytilgan yuqoridagi masalada ehtimoli bor shu siydiy yo'lidan kelgan bo'lsa, deyilar ekan demak bu ayolga tahorat qilishing vojib deyişke hech kimni haqqi yo'q balki taharat qilib genin yaxshi degan maslahat berilyapti bu karxeyni gaplari yana shunday gap borki u ayol kishini o'sha jinsiy a'zosidan kelgan rih e, yel haqida gap bo'ldi Erkeğini zakaridan yel chiqishligi u tasavvur qilinmaydi dedi. u narsa bo'lmaydi odatda e, bu o'zi odatdagi bir harakatki inson o'shani yel deb oyleydi. E, o'zi yel kelmaydi. Binobarin e, erkak kishi o'sha oldi jinsiy a'zosidan yel keldi deb o'ylasa, shunday ko'rinsa unga modomiki bir namlik kelmasa, unga tahorat vojib emas. E, mana bu aytgan gaplarimiz ikki yo'lni hukmi, ya'ni ikkita yo'ldan orqa va oldi peshoblardan kelgan narsalarda tahorat sinishligi, qaysi holatda sinmasligi, qaysi holatda sinishligi bayon qilindi. فأما حكم غير السبيلين من الجرح والقرح فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس الجرح والقرح ينتقض الوضوء عندنا لوجود الحدث وهو خروج النجس وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر وعند الشافعي لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلين وعند زفر ينتقد سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكر فلو ظهر الدم على رأس الجرح ولم يسل لم يكن حدثا عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون حدثا سال أو لم يسل بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي وقد ظهر وجه قوله إن ظهور النجس اعتبر حدثا في السبيلين سال عن رأس المخرج أو لم يسل فكذا في غير السبيلين endi ikkita yo'ldan boshqadan keladigan betahoratliklar bir yara jarohatdan yo bir yaradan bir yeringizni kesib olib yo bir yarangizdan qon oqsa yo suv yering oqsa o'sha jarohat yarani o'rnidan oqar ekan o'sha yiring qonlar. Bizi mazhabimizda tahorat sinadi. Yarani ustida turgan bo'lsa u qon tahorat sinmaydi, oqar ekan sinadi. Kesilib teshilgan joydan chiqqan qon tursa tahorat sinmaydi, oqar ekan sinadi. Imom Zufar e, hozir huvan najas. Yo, Imom Zufar keyingi bob ekan. liwujudil hadas va xurujun najas. Shu yerga ya a Tahorat sinadi o'sha yaradan jarohatdan qon yo yering oqsa deyapmiz. Chunki betahoratlik mavjud bo'ldi. Nima bilan? Najas chiqdi-da, haligi qon yering najasida o'sha toza joyga oqdi-da. Ichkaridan tashqariga chiqdi deb aytilyapti. Ya'ni ichkaridan tashqariga chiqdi degani qarang. Biz qon chiqsa tahorat sinmaydi deyapmiz-ku. o'zi asli bir yeringizni kesib olsangiz qon ko'rinsa u qon chiqqan hisoblanmaydi ko'rindi deb hisoblanadi chunki o'zi qon o'sha yerda turadigan narsada faqat terisini shilib oluvdingiz ko'rinib qoldi endi chiqdi deb qachon hisoblaymiz o'sha kesilmagan boshqa joyiga qarab sal og'ib oqadigan bo'lsa ana endi chiqdi deymizda bu yerda bu kishi chiqdi degan gaplari o'sha oqdi degan mazmunda kelyapti buni bu yerda pastda tushuntiradilar Bizda demak qon yering oqsa, chiqqan joydan boshqa yerga jilsa, tahorat sinadi. Imom Shofiy nazarlarida e, ikki yo'ldan boshqa yerdan chiqqan narsa tahorat sindirmasdi. Demak, qon oqsa, kesib olsangiz, bir yerdan qon chiqsa, tahorat sinmaydi dedilar. Yo yarangizdan qon yering oqsa ham tahorat sinmaydi dedilar. Imom Zufar nazrida bo'lsa, bu Imom Zufar Imom Abu Hanifaning shogirdlaridan, alohida mazhab sohiblari emas, lekin ba'zan bu kishida ustozlaridan boshqacharoq javoblar bor ayrim masalalarga. Mana shu masalada ham shunaqa ixtilof bor ekan. Ya'ni bizda oqsa sinadi desak, u kishi sinaveradi, oqadimi, oqmaydimi? Yuqorida ham bu zikr qilindi bu gap. Qon ko'rindimi, torat sindi degan deydilar. Qon ko'rinsa o'sha jarohatni uchida. Oqmasa bizi mazhabimizda 3 ta katta sohiblari Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammad oqmasa betahoratli emas dedilar. Shundaymi? Imom Zufar oqmasa ham betahoratli shu dedilar. Oqsin, oqmasin farqi yo'q dedilar. shunga binoanki biz zikr qilganmiz, haqiqiy hadas, ya'ni betahoratlik Imom Zufar nazdida tirik odamdan najosni ko'rinishi, chiqishligi emas, ko'rinib qolishini o'zi bilan betahoratlik bo'ladi dedilar. demak bu kişinin mana bu gaplarini e, sababi ham zohir bo'lyaptiki necasli ko'rinishligi ikki yo'lda betahoratlik deb e'tibor qilindi ya'ni orqa oldi teshikdan najas ko'rinishiga hamma betahorat deydi buni hamma mazhab shuni tan olasizlar o'sha najas chiqadigan teshikdan oqadimi oqmaydimi betahorat deb aytilyaptiku demak najas chiqadigan joylardan boshqa yerdan ham najas ko'rindimi betahoratli deish kerak edi o'shanga o'xshab dedilar biz nima dedik najas chiqadigan ikki teshikdan najosat ko'rinishi bilan tahorat sinadi tashqariga chiqsin oqsin oqmasin farqi yo'q a ammo odatda najas chiqmaydigan joydan najas ko'rinsa ya'ni qon yo yiring ko'rinsa u betahoratli emas modamiki oqmasa dedikda oqsagina betahoratli bo'ladi dedik dalilimiz Balana. أن الظهور ما اعتبر حدثا في موضع ما وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين إذا ظهر النجس على رأس المخرج لا بالظهور بل بالخروج وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر على ما بينا كذا ها هنا وهذا لأن الدم إذا لم يصل كان في محله لأن البدن محل الدم والرطوبات إلا أنه كان مستترا بالجلدة وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن محله ولا حكم للنجاسة ما دام في محله ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من الأنجاز فإذا سأل عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله فيعطى له حكم النجاسة وفي السبيلين وجد الانتقال لما ذكرنا وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثا وإن كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا وعند الزفر يكون حدثا قل أو كثر Biz demak ko'rinishi bilan tahorat sinmaydi. Bir qon yo indi bir ikki teshikdan boshqa joyda akşı bilan tahorat sinadi dedik. Dalilimiz ko'rinishlik hech qayerda betahoratlik deb e'tibor qilinmaydi. O'sha ikki teshikdan boshqa joylarda najosat ko'rinishi betahoratlik deb e'tibor qilinmaydi. Faqat ikkita teshikda o'sha ko'rinishlik bilan tahorat sinadi. ya'ni o'sha najosat chiqadigan joyni boshida ko'rindimi najosat chiqdi deb hisoblanadi. U chiqqanligi uchun, ko'ringani uchun emas. Chiqdi deymiz. O'sha e, ikkita chiqaruv teshigida najosat ko'rinsa, uni biz ko'rindi demaymiz, chiqdi deb aytamiz ko'rinishi bilan. Nimaga? U zohirga chiqdi-da. zohirga chiqdi o'zini o'rni boshqa yerda edi u najosat bu yoqqa yetib kelibdi demak chiqdi bu hali un badandan ajramagan bo'lsa ham oqmagan bo'lsa ham kazahuna ana u yerda demak o'sha mm, ikkita te chiqaruv teshigida shu gap bor bunday bo'lishligi chunki qon qon agar oqmasa u o'zini o'rnida turgan bo'ladi chiqqan bo'lmaydi bir yerimizni teshib olsak o'sha yerda qon ko'rinsa u qon ko'rinishi o'zini o'rnida turibdi qon chiqqan yo'q degan gapga asos beradi. Nimaga? Chunki badan qon va suyuqliklarning o'rnidir. Butun badanda qon bor, har bir a'zoda qon bor uchun o'sha a'zo harakatlanadi. Qon yo'q bo'lsa o'sha a'zo o'ladi. Demak, badanda har yerida qon bor, har yerida namlik bor. Lekin o'shani Alloh taolo teri bilan pardalab qo'ygan. qon ba'zan rangidan ko'ramiz juda qon turganligini aniq biladi har bir inson e, terini ustidan lekin teri bilan qoplab parda qilib qo'ydi ana o'sha teri yorilib qolsa yo teshilib qolsa demak hali parda ketib qoldi qon joyidan jilgani yo'q parda ketdi xolos qon o'zini joyida turibdi qon badaningiz boshqa yerdan o'sha yerga oqib kelgani yo'q o'sha joyi bor siz o'shani ustidagi pardasini yirtib yo teshib qo'ydingiz xolos najas o'sha qon lekin o'zini o'rnida turibdi o'zini o'rnida turgan vaqtda najasni tahorat sindirdi demaydi u najas tahorat sindirmaydi o'zini o'rnida turganda masalan o'zini o'rnida turgan najas tahoratsizlik desak deyaptilar Insonning qornida qancha najas bor o'zini o'rnida turgani uchun tahorati bor deyveramiz u o'sha o'rnidan chiqqanda tahorat sinadi qon ham o'rnida turar ekan biz uni tahorat sindirdi demaymiz ana o'sha jarohatdan boshqa yoqqa jilsa endi u hali teshilgan joyidan qon boshqa yoqqa jilsa ana endi u o'zini o'rnidan ko'chdi endi najosat boshqa yoqqa o'tdi ana endi unga najas hukmi beriladi najas hukmi beriladi deyilyapti bu masala juda nozik masala ekan qarang qon chiqdi bir tomchi ikki tomchi bo'lib turibdi oqmayapti nima deyapmiz tahorat sinmaydi shu bilan deyapmiz buni tushundik a Buni ikkinchi tarafini ham tushunib olaylik. Tahorat sinmaydigina emas, o'sha qon badaningizga yoki kiyimingizga tegsa betahorat qilmaydi ekan. Shu qon o'zini o'rnida turgani uchun najas hisoblanmas ekan. O'sha qon qiyshayib sal 1 mm oqar ekan, shunda najasga aylanadi. Endi shu qon qayeringizga tegsa, shu yeringizni yuvishingiz kerak. Masalan, kiyimingizga, ro'molchangizga tegar ekan, u benamoz bo'ldi. O'zini o'rnida turganda benamoz bo'lmadi. Ma laysa bi hadasin fa laysa bi najasin. Tahorat sindirmaydigan narsa najas emas degan qoida bor. Qon o'zini o'rnida turgan tahorat sindirmadim, o'sha qon najas emas. O'sha qon suv olib ketsa bir kiyimingizga, o'sha kiyimingiz tahoratli bo'yicha turadi. Qachon qon jilsa, o'shanda najasga aylandi. Ya'ni najas o'zini o'rnidan chiqdi endi. Endi u tekkan narsani betahorat qiladi. Shu qon chiqqan badanda egasi yangi tahorat olish kerak bo'ladi. Tushunarli-ya? endi ikki yo'lda bo'lsa oldi orqa chiqaruv yo'llarida bunda o'sha ko'rinishligi o'zini o'rnidan jilib keldi bu o'rni bu yer emas buni deyish bilan tahorat sindi deb aytdik shunga o'xshagan qayqiganda ham odam og'iz to'la qayqiganda tahoratsizlik bo'ladi agar og'iz to'lmaydigan bo'lsa tahoratsizlik bo'lmaydi demak bir odam og'iz to'la qayqisa shu nimaga tegsa o'sha najas bo'ladi yuvish kerak ko'rpaga to'shakkami gilamgami ro'molchagami chachiqqami nimagadir tegdimi o'sha narsa benamoz betahorat najas bo'ldi uni uch martadan siqib yuvish kerak uch bor yuvib uch marta siqish kerak uch marta ammo og'iz to'lmay qay qildi ikkovi ham bir xil qay o'zi o'sha qay nimaga tegsa u o'sha joyni betahorat qilmaydi haligi qondagi aytgan masala kabi imomi zufarda bo'lsa ozmi ko'pmi ikkovida ham tahorat sinadi, demak ikkov holatda ham bular najos hisoblanadi. O'sha qon chiqqan joyida tegib qolsa ham najos qiladi yo ozgina qay bo'lsa ham najos qiladi deb aytar ekanlar. Bu Imom Zufarni gapiradi, lekin masalaning javobi e, e, bu o'sha 3 ta ashobimiz e, Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammadning javoblaridir. qon chiqsa torat sinmaydi, oqsa torat sinadi degan masalamiz o'sha qabul qilingan bizning mazhabimizda. وجه البناء على هذا العسل أن الفم له حكم الظاهر عنده بدليل أن الصائم إذا تمضمض لا يفسد صومه فإذا وصل القيء إليه فقد طهر النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا وإنا نقول له مع الظاهر حكم الظاهر كما ذكره زفر وله مع الباطن حكم الباطن بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه فلا يكون الخروج إلى الفم حدثا لأنه انتقال من بعض الباطن إلى بعض وإنما الحدث هو الخروج من الفم لأنه انتقال من الباطن إلى الظاهر والخروج لا يتحقق في القليل لأنه يمكن رده وإمساكه فلا يخرج بقوة نفسه بل بالإخراج فلا يوجد السبيلان السيلان ويتحقق في الكثير لأنه لا يمكن رده وإمساكه فكان خارجا بقوة نفسه لا بالإخراج فيوجد السيلان mana shu qoidaga masala qurishlikni sababi og'iz ya'ni og'iz to'lib qay qilsa tahorat sinadi o'sha qay ham najas og'iz to'lmay qay qilsa torat sinmaydi og'iz to'ldirmagan qay najas emas degan qoidaga masala qurilishi bu qurilish sababi og'izni e, hukmi imom zufar nazdida tashqari hisoblanadi og'iz badanni tashqi a'zolaridan hisoblanadi dalil aytadilar juda chiroyli bunga mana ro'zador odam Ida tamazmaza og'zini chayqasa, tahorat sinmaydi. Agar og'iz ichkari bo'ladigan bo'lsa, og'izga suv kirgandan keyin tahorat sinish kerak edi-ku. Og'izga suv kirsa ham tahorat sinmaydi deganimiz, demak, og'iz e, roza ochilmas, e, ya'ni og'izga suv olishi bilan roza ochilishi kerak edi-ku, og'iz agar ichkari bo'lsa. Og'izga suv kirishi bilan roza ochilmaydi der ekanmiz. Demak, og'iz badanni tashqi a'zolaridan deb Imom Zufar aytibdilar. Shunday bo'lgandan keyin qay o'sha tashqariga chiqdi-ku. Ya'ni og'izga chiqdimi, qay ozmi, ko'pmi? Imom Zufar oz bo'lsa ham tahorat sinadi dedilar. Demak, odamzotdan bir tirik odamdan najas ko'rindi. Demak, tahorat singan bo'ladi dedilar. Biz bunga biz deganimiz, ya'ni uchta sohibimiz imomlarimiz juda chiroyli javob aytibdilar. Biz shunday deymiz deydilar. Og'iz ham tashqi a'zo hisoblanadi, ham ichki a'zo hisoblanadi. Badanni tashi deb ham tushunish mumkin, ichi deb ham tushunish mumkin. Badanni tashiga qaraganda og'iz ham tashqi a'zo, ichiga qaraganda ichki a'zo. Imom Zufar tashqi a'zo dedilar u, yarmi to'g'ri bu gapdi ham. Ammo ichkariga qaraganda ichki a'zo bu. Mana dalilimiz nima? ro'zador odam o'zini so'lagini, tupugini yutib olsa, ro'zasi buziladimi? Buzilmaydi. Agar og'iz tashqari bo'lsa, u so'lak tashqaridagi narsa bo'lsa, yutsa ro'za ochish kerak edi. Demak, bu og'iz bu yerda ichkari ekan. Og'izdan ichkari tarafga qarasak, og'iz ichkari a'zo hisoblanyapti. Og'izdan tashqariga, ya'ni ustki badanga qarasak, og'iz tashqi a'zo hisoblanyapti. Demak, e, o'sha og'izga qay kelsa, u tahoratsizlik emas. U og'izdan chiqib ketsa otilib, ana endi tahoratsizlik bo'ldi. Hali og'izda turar ekan, unda qaytarib qolish imkoni bor darajada oz ekan u qay. Demak, u tashqariga chiqmabdi. Demak, xuddi haligi qon ko'rindi-yu chiqmadi degan darajada bu odamni tahorati sinmagan bo'ladi. Ya'ni bu ichkaridagi qay og'izga chiqdi-yu, tashqariga chiqmasa, u chiqqan hisoblanmaydi tashqariga. Bu xuddi ichkaridagi bir joydan ikkinchi joyga jildi degandek. bu ichak ham ichkari edi, og'iz ham ichkari edi, ikkovining o'rtasidagi narsa ekan bu. Endi tahoratsizlik nima? Tahoratsizlik degani og'izdan chiqib ketishlik degani. Shunda tahorat sinadi. Hali qay og'izdan chiqib ketsa. Ana endi u ichkaridan tashqariga chiqdi. Endi o'sha tashqariga chiqishlik ozgina qayda ko'rinadigan narsa emas. Chunki u og'izgina qayda odam qaytarib yubora oladi. O'zi xohlasa o'zini ushlab turib, qayqimay, rosa ko'nglingiz aynaganda ham ushlab turishingiz mumkin. Demak, u o'zini quvvati bilan chiqmas ekanda, siz o'zingiz agar chiqarishga harakat qilib chiqarsangiz, u o'zi chiqqan emas, balki chiqarilgan bo'lar ekan. Unda tashqariga oqib chiqdi, xuddalik qon oqqan kabi qayam oqib chiqdi deyilmaydi endi. U siz chiqardingiz uni. Ammo ko'p qayda o'sha chiqishlik, oqishlik ko'rinadi. Chunki ko'p qay bo'ladigan bo'lsa, uni odam ushlab tura olmaydi, qaytarib yubora olmaydi. Demek u o'zi chiqdi. Chiqarganingiz yok siz. O'zi chiqdi degani bu xuddi qon oqdi dek. Tahorat sinarmidi? O'zi chiqib ketgan qay bilan ham tahorat sinadi. Masala davomini inshaalloh kelgusi darsda o'qiymiz.